Iz blizine srce sluti puhnuće behar. Izbudit će cvijeće džemre čim zemlji padne. Savjeti i mudre izreke o ostalim stvarima. Propovjednik je onaj koji ljudima propovijeda svojim dijelima, a ne samo riječima. Čuo sam da je jedan od dobrih ljudi dao zavet da se više nikada neće nasmijati dok ne sazna gdje mu je mjesto, u dženetu ili u džehennemu. I nije se nasmijao do svoje smrti. Prošavši pored čovjeka koji se glasno smijao, Hasan ga je pitao. Sinko moj, jesi li ostavio iza sebe sirat čupriju? Čemu toliki smije? Allah ti se smilovao. Znaj da je stvar ozbiljna do kraja priča se da se ovaj poslije nikad više nije nasmijao. O ljudi, Allah Đelešanu je učinio mjesec Ramazan mjesecom natjecanja svojih robova u pokornosti prema njemu i činjenju dobrih dijela. Samo se tako može zadobiti milost Allahova. Natječite se u dobru pa ćete ući u džennet. Oni koji su se natjecali u dobru uspjeli su, a oni koji to nisu činili izgubili su. Čudno li je kako se čovjek smije na dan kada su uspjeli oni koji su dobro činili, a izgubili bezposličani? Tako mi Allaha, kad bi se zastor digao, ti bi vidio kako je dobročinitelj zauzet svojim dobrom, a griješnik zabavljen grihom svojim. Ne bi stigli ni da haljine promijene, niti kosu urede. Ako ste sigurni da je vaš trud primljen kod Allaha Đelešanu, a dijela vaša prihvaćena, tako smijehom ne zahvaljuju zahvalno. A ako u to niste čvrsto uvjereni, pa tako ne postupaju oni koji se boji sebi. Čovječe, umanji svoj smijeh, jer pretjerani smijeh ledi i umrtljuje srce, odnosi pravu radost, umanjuje hrabrost i uglednog čini poniženi. Allah Đelešanu objavio je Isau alaihi O Isa, okupaj oči u suzama kad vidiš da se nemarni smiju. Allahovi robovi osim smrti Allah Đelešanu nije odredio drugi rok za vaša dijela. Zato stalno radite, on kaže, i gospodaru svom robu dok ti smrt ne dođe. Sura 15, ajt 99. Vidio sam 70 učesnika bitke na bedru. Da ste ih vidjeli, rekli biste, luđaci. A da su oni vidjeli vaše najbolje, rekli bi, ovi nemaju nikakva dobra. A da su vidjeli vaše najgore, zaključili bi, ovi ne vjeruju u dan sviđanja računa. Neka se Allah smiluje čovjeku koji gleda pa razmišlja. A kad razmišlja, pouku uzima. I koji kad pouku uzme, sazna i saznavši strpi se. Jer bilo je ljudi koji su saznali, ali se nisu mogli kad su saznali strpiti pa je strah razorio njihova srca i nisu postigli ono što su tražili, niti su mogli vratiti se onom što su ostavili. Tako su izgubili i ovaj i onaj svijet, a to je najveći gubitak. Ljudi, ja vam dajem savjet, a nisam ništa bolje od vas, niti ispravnije od vas u životu postupa. Ja sam sebi nasilje činim, jer ne vladam svojim nefsom niti ga nagonim na izvršavanje dužnosti prema njegovom stvoritelju i gospodaru. Ali kada vjernik ne bi drugom vjerniku savjete davao dok sebe ne uredi, nestalo bi upućivača, umanjio bi se broj onih koji opominju i ne bi ostao niko ko bi pozivao ka Allahu Đelešanu i u ljudskim srcima obljubivao ljubav prema njemu. A ne bi niko ni od grijeha sprečavao, život je međutim u druženju sa učenim i znanim i u međusobnom opominjanju. Za pobožni je život u tome. Zato prisustvujte sjelima na kojima se čuju opomene i čuvajte ta sjela kako bi se uvijek mogla čuti riječ opomeni. I bojte se Allaha Đelešanu onako kako je naređeno. Umirite samo kao muslimani. O ljudi, osvanuli ste, pa vam se vrijeme do određenog roka skratilo, a mogućnost za dijelo vaše smanjila. Smrt je iznad vas, a džahenem vam se još više približio. Ljudi, vi imate samo jednu dušu kojoj, ako se spasi od Allahove kazne, neće škoditi propast duša drugi, a ako propadne, neće joj ništa koristiti to što su se druge duše spasile. Zato čuvajte se od ugovlačenja u dobrim dijelima, jer je ono upropastilo mnoge od vas. Vi ne znate kada ćete otputovati, niti znate na šta idete. Allah se smilovao svakom onom koji radi za onaj svijet prije nego što potroši svu obskrbu koju mu je dao. Ljudi, Allah Đelešanu vam je zaista razastro praznu stranicu i nad svakim od vas postavio je dva časna meleka, s desne i s lijeve strane po jednog, kojima diktira, kome hoće daje malo, a kome hoće daje izobilju. Ta knjiga ni mali ni veliki grih ne propušta. Sve brižljivo bilježi. U njoj će ljudi naći sve što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. Čovječe, čuvaj se samo zavaravanje, jer ti još nisi siguran da si se spasio od Allahove kazne. Pred tobom su najveći strah i strašni događaji. U mezaru ćeš staviti sebi pod glavu ono što si sam sebi pripremio – Ako bude bilo dobro, i bit ti dobro. A ako bude bilo zlo, i bit ti zlo. Zato radi i ne odgađaj ono što je dobro. Pripremaj se dok ima vremena. Čuvaj se od ugovlačenja u tome. Ti ćeš sigurno biti pitan, pa pripremi što prije pravi odgovori. Čovječe, vjernik osviće u stalnom strahu iako je dobročinitelj, a kao vjernik ne može drugačiji biti a omrkava bojeći se iako je dobročinitelj, jer kao putnik ne može drugačiji biti. On je stalno između dva straha, straha od grijeha kojeg je počinio, pa ne zna šta će Allah Đalešanu s njim učiniti, i straha od smrti koja će doći, a on ne zna u kakvom će ga stanju zateći i na kako će ga sve Allah Đalešanu još kušnju staviti. Kada je Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme bilo objavljeno onaj ko uradi zlo biće kažnjen za to i neće naći osim Allaha ni zaštitnika ni pomagača. Sura 4, ajet 123. Ebu Bekr radi Allahu anhu je rekao Objavljenje Allaha mi smrtonosan udarac. Pa kad tako kaže on, a njemu je zagarantovan dženet, šta da kažu drugi? Uzmite pouku o vjerni i budite stalno na oprezu kako biste se spasili od kazne na dan veliki. Neka se Allah Đelešanu smiluje čovjeku koji razmišlja pa pouku uzima, koji pažljivo promatra pa dobro stvar sagleda i nefsu svome strasti ograničava. Čovječe, Allah Đelešanu je zapovidio da se samo njemu i nikome više bude pokoran i ponizan, Allah Đelešanu pomaže čovjeku koji želi biti pokoran. On je zabranio griješenje i učinio je čovjeka neovisnim od grija. On nikome ko neće da griješi nije proširio granice griješenja. Prenosi se da će Allah Đelešanu reći Ademu a.s. na sudnjem danu. Ademe, ti si danas svjedok između mene i potomstva tvog. Čije dobro nadmaši zlo njegovo koliko je za trun jedan će u džennet tako da se vidi da ja kažnjavam samo silnike. U džehennemu nema ni jednog tjesnaca, lanca ili okova, a da na njima nije utisnuto ime kažnjenika i čime će biti kažnjen. Šta mislite o ljudi, ako se sve to nađe u jednog čovjeka? Bojite se Allaha i čuvajte se njegove odbojnosti prema vama, a Allahova odvratnost je najveća kad biste znali da je neko od vas upamtio ono što sam ja upamtio i da je vidio prvu generaciju muslimana, dobru generaciju, bilo bi zbilja zabrinuto do kraja, jer bi se uvjerio da je ozbiljni među vama kao neozbiljni među njima. A trudbenik vaš kao onaj među njima koji se uopšte nije trudio. Da sam ja zadovoljan sa sobom, još bi vam ovaj savjet davao, ali Allah zna da sam sobom nisam zadovoljan, pa stoga mi nije drago savjet davati drugom. O ljudi, Allah Đelešanu ima odabrane robove svoje. Oni su kao onaj koji je vidio stanovnike dženeta kako uživaju, a stanovnike džehennema kako pati. Oni rade nastojeći zadobiti uživanje koje su vidjeli, a udaljiti se što je moguće dalje od džehennema, čija će vatr griješnike pržiti. Oni su u srcu tužni. Oni neće ništa hrđavo učiniti jer su im duše čedne, a potrebe neznatne. Oni su se malo strpili pa su vječnost dobili. Čitave noći provode u ibadetu i dovi stvoritelju i gospodaru svom. Žure drugog robstva osloboditi i suze liju misleći na Allaha Đelešanu. Oni su srca trpeljivi. U toku dana su blagi, učeni, pobožni, iskriveni, pa onaj koji njihovu stvar nije upućen misli, misli da su zbog skromnosti imućni, a zbog bogojaznosti misli da su bolesni, a oni uistinu nisu bolesni, nego se prisjećaju džehennema i nose strah u svojim srcima. Tako mi Allaha oni se u ono što im je Allah Đelešanu dozvoljenim učinio ustežu više nego što se vi ustežete od onoga što vam je zabranio u srcu svom poznaju svoju vjeru bolje nego što vi očima vidite ovaj svijet. Oni se zaista boje više da im dobro djelo ne bude primljeno nego što se vi bojite kazni za hrđava djela koja radite. Oni su na Allahovoj strani, a oni koji su na Allahovoj strani sigurno će uspjeti. Čovječe, neka te ni pošto ne zavaravaju ljute zvijeri oko tebe, sin tvoj, žena tvoja, sluga tvoj i nasljednici tvoji, Sin je kao lav koji po svaku cijenu želi istrgnuti sve što je u tvojim rukama. Žena kao keruša laje i repo maše. Sluga je potkradajući te kao lisica, a nasljednicima je tako mi Allaha draži dirhem kojim poslije tvoje smrti dopadne šaka od svakog tvog dobra, pa čak i da si roba oslobodio. Čuvaj se da sebe grijesima ne natovariš u nastojanju da njima bude dobro. Ti među njima malo vremena ostaješ, a kad te umezar polože i samog ostavi, obojće haljine u žuto i početi udarati u defove i hakatom se smijati dok ćeš ti biti pitan čak i za ono što si im iza sebe ostavio. Zato se pripremi na vrijeme za dan kada će svaki čovjek naći pred sobom dobro koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio. će tada da između njega i njih bude najveća razdaljina – Allah Đelešanu vas posjeća na sebe jer je Allah milostiv prema robovima svojim. Ljudi, kada neko od vas upozori i na nešto opomeni druga svog, on opomenu i upozorenje primi. A šta je sa onim koga Allah opominje i upozorava, a on opet kao da opomenut nije? Allah Đelešanu kaže, zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? a Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji. Kur'an, sura 7, aj 99. Zar se ne čudite onom koji se samo zabavlja, govori bespotrebno i u svemu je nemaran, dok on u stvari ide prema dženetu ili prema džehenemu, jer ne zna u kojem od njih mu je mjesto. Prenosi se da je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Allah zaista prezire da se igrate dok ste u namazu i da dok postijete učinite nešto što kvari post i prezire smijeh u grobljima. Uzvišen je onaj koji je dao da srca onih koji su spoznali okuse slast potpune predanosti njemu i užitak služenja kroz stalno spominjanje njegova imena. Onaj koji je njihova srca sobom zaukupio, te im ništa slađe do njega prizivati i ništa radosnije do njemu služiti, ništa lakše njihovim jezicima do njega spominjati. Uzvišen je on i vrlo visoko iznad onoga što oni, to jest mušrici, politeisti i slični, govore. Zabilježeno je da je Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu vatru raspaljivao i primičući o ruku govorio Kušaj sine al-Hattabov, možeš li otrpiti na vatri džehennemskoj? A potom se Allahu Đelešanu u dovom obraćao da ga sačuva od džehennema i poslova onih koji za džehennem rade. Pa kad je Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu kao čovjek kome je obećan dženet toliko strahovao, kako ste vi, o ljudi, toliko u spas sigurni? Svaki dan koji dođe čovjeku kaže, čovječe, ja sam novi dan i svjedočit ću za ono što učiniš u meni. Kad jednom odem od tebe, nikad se više neću vratiti. Zato pripremi šta želiš, ali znaj naći ćeš samo to što si sam pripremio. A izostavi što hoćeš, ali znaj da se više nikada nećeš vratiti na to. Čovječe, tvoj dan je gost tvoj, koji će te ostaviti, pa ćeš ti ili zahvaljivati, ili će te kuditi. Isto tako i noć. Čovječe, oni koji te poštuju čine to zato što je duša u tijelu tvom. A kad duša ode iz tijela, oni će te ostaviti, i kad bi kojim slučajem takav bio stavljan pred njih, razbježali bi se od tebe kao od lava. Vrijednujte ljude po dijelima, a ne po riječima njihovim, jer Allah Đelešanu nije dao ni jednu riječ, a da joj kao potvrdu nije odredio dijelo. Samo dijelo potvrđuje ili pobija istinitost nečijih riječi. Pa kad čuješ lijep govor, polako s onim koji govori. Jer ako svoje riječi potvrdi dijelom, divan je čovjek. A ako se dijelo bude razlikovalo od riječi, čuvaj se da mu u bilo čemu budeš sličan, jer tako se zavaravaju nesretnici. Čovječe, dati su ti riječ i dijelo, ali je dijelo preče od riječi. Imaš javni i privatni život, ali preči ti je privatni život od javnog. Imaš čin i posljedice, ali znaj, posljedica je preča od trenutačnog čina. Čovječe, zar ne znaš da je Allah Đelešanu rekao? Ka Allahu se dižu lijepe riječi i dobro dijelo Allah prima, a one koji imaju hrđave namire čeka nesnosna patnja, a njihovo spletkarenje rabota bez uspješna. Kur'an, sura 35, ajet 10 Pogledajte kako je lijepoj riječi potrebno dobro dijelo. Zato radite čineći dobra, pa ćete imati svršeta kojim je Allah zadovoljan, a i vi ćete biti zadovoljni čovječe, tvoj dan je gost tvoj, koji će te ostaviti, pa ćeš ti ili zahvaljivati, ili će te kuditi. Isto tako i noć. Čovječe, oni koji te poštuju čine to zato što je duša u tijelu tvom. A kad duša ode iz tijela, oni će te ostaviti. I kad bi kojim slučajem takav bio ostavljen pred njih, razbježali bi se od tebe kao od lava. Vrijednujte ljude po dijelima, a ne po riječima njihovim jer Allah Đelešanu nije dao ni jednu riječ, a da joj kao potvrdu nije odredio dijelo. Samo dijelo potvrđuje ili pobija istinitost nečijih riječi. Pa kad čuješ lijep govor, polako s onim koji govori. Jer ako svoje riječi potvrdi dijelom, divan je čovjek. A ako se dijelo bude razlikovalo od riječi, čuvaj se da mu u bilo čemu budeš sličan. Jer tako se zavaravaju nesretni. Čovječe, dati su ti riječ i dijelo, ali je dijelo preče od riječi. Imaš javni i privatni život, ali preči ti je privatni život od javnog. Imaš čin i posljedice, ali znaj, posljedica je preča od trenutačnog čina. Čovječe, zar ne znaš da je Allah Đelešanu rekao Ka Allahu se dižu lijepe riječi i dobro dijelo Allah prima, a one koji imaju hrđave namire čeka nesnosna patnja, a njihovo spletkarenje rabota bez uspješna. Kur'an, sura 35, ajet 10. Pogledajte kako je lijepo je riječ potrebno dobro djelo. Zato radite čineći dobra, pa ćete imati svršeta kojim je Allah zadovoljan, a i vi ćete biti zadovoljni. Ničije oko neće biti okupano suzama iz strahopoštovanja prema Allahu Đelešanuhu a da mu tijelo neće biti spašeno od džehennema. Lice koje bude obliveno suzama od sjećanja na Allaha Đelešanu neće pogoditi nikakva oskudica niti će ga zadesiti poniženje. Svako dijelo se može izmjeriti i prema njemu nagrade odrediti osim suze prolivene iz strahopoštovanja prema Allahu Đelešanu. Zato će ona od džehennemske vatre ublažiti onoliko koliko on bude htio. Kada bi samo jedan čovjek iskreno zaplakao prema Allahu, ja bi se ponadao da će se zbog njegova plaća Allah Đelešanu smilovati čitavom njegovom narodu. Allah Đelešanu nije uslovio drugu cijenu za znanje koje je čovjeku podario, osim one koju samo sticanje znanja uzimati. Pa ko nauči nešto u ime Allaha tražeći time ono što je u njega, on je na dobiti. Ako uči u nečije drugo ime, neće postići cilj, niti će ga stečeno znanje odvesti Allah. Jadan li je čovjek i nemoćan? Skriveni su mu uzroci i ne zna kada će smrt doći. Stjenica ga uznemirava, a zgrcnuće ga ubija. Svakim danom prevali etapu ka svijetu onom i napusti stanište na svijetu ovo. A možda se usto još i osili i uzoholi, pa nasilje počini i drskost ispolji. O ljudi, radite i pripremajte se za dan smrti, pa će Allah vidjeti vaše tijelo, a i Allahov poslanik, zatim ćete biti ponovo vraćeni Allahu, kome je poznat vidljivi i nevidljivi svijet, pa će vas Allah obavijestiti o onome što ste radili. O ljudi, iskoristite zdravlje i dokolicu činjeći dobra prije dana kada će oči ostati otvorene i kada će žureći ljudi uzdignuti glava, netremice gledati, a srca će im prazna biti. Čovječe, nipošto se ne boj onog koji ima vlast na zemlji, jer je i on rob stvoritelja i gospodara tvog. Ne budi lakom na imetak onoga koji ga ima, jer i on jede samo obskrbu stvoritelja i gospodara tvog. Nikad ne zavidi čovjeku u dobru, jer on radi prema uputi stvoritelja i gospodara tvog. Nikad ne ponizi siromaha, jer je mili brat tvoj. Čovječe, nikad ne omalovažavaj ništa od pokornosti prema Allahu, makar to u tvojim očima bilo neznatno, jer on prima koliko i trun dobra i nagrađuje za jedan trenutak pokornosti. Kad bi ti mogao znati vrijednost toga kod stvoritelja i gospodara tvog, istinski bi se radovao. A nikad opet nemoj omalovažavati ništa od grijeha, makar to u tvojim očima bilo malo i neznatno, jer gospodar tvoj zaista žestoko kažnjava. Jednom je prisustvovao skupu na kojim su bili okupljeni starci i omladina. Okrenuši se prvo starcima, Hasan ih upita. Šta se čini sa usjevom kad sazrije? obere se žetvom, odgovoriše, a zatim se okrenu omladini i reče. Dosta je sjetvi koji nisu dočekale žetvu, zbog zaraza koje su ih zadesile i nepogoda koje su ih uništile. Ovdje je Hasan zaplakao učeći, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. Kur'an, sura 14, ajde 25. Čovječe, sam briješ, sam ćeš biti ponovo oživljen i sam ćeš za svoja dijela odgovarati. Kad bi svi ljudi bile pokorni Allahu Đelešanu, a ti sam prema njemu griješio, ne bi ti njihova pokornost ništa koristila. A kad bi svi ljudi griješili, a ti sam pokoran Allahu bio, ne bi ti njihovo griješenje nimalo naudilo. Čovječe, tvoje griješenje je samo tvoj grijeh, za koji će znati tijelo i krv tvoja ako se čuvaš od grijeha, spasio si tijelo i krv svoju. A ako ne daj Bože budeš ono drugo, onda ćeš znati kakva je vatra koja se ne gasi, tijelo koje ne propada i duša koja ne umiri. Čovjek će biti u dobru sve dok je sam sebi propovjednik, dok misao bude u dijelo pretvarao i Allaha Đelešanu se bude sjećao, a zatim sebe preispitivao, i dok mu dan konačnog obračuna bude jedina briga. A bit će u zlu sve dok bude s dobrim dijelima odugovlačio, pohotama tijela udovoljavao, nemaran bio i pustim željama se zanosio. Zabilježeno je da je Isa a.s. rekao svojim drugovima. Radite u ime Allaha, a ne za trbuhe svoje. Jer ptice niti siju niti žanju, već zorom ranej a jedina im je obskrba ona koju im Allah daje. Ako kažete da su vaši trbusi veći od podvoljaka njihovi, pogledajte divljač koja također niti sije niti žanje i jedina je obskrba ona koju joj Allah daje. Ko tri puta poslije klanjanja sabah istikvar učini, zatraži oprost od grijeha od Allaha bit će mu oprošteni grijesi, makar bio jedan od onih koji su pobjegli s bojnog polja. Zabilježeno je da Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, rekao, Tako mi Allaha u džennet će ući samo onaj koji je bio samilostan. Drugovi su ga upitali, zar mi svi nismo samilostni Allahu poslaniče? Na to im on reče, nije to samilost nekog od vas prema djetetu svome ili nekom bližnjem, nego samilost prema svemu što ima dušu. Ovdje je Allaho poslanik glas podigao. Omer ibn Hatab radijallahu anhu jednom je upitao Hoćete li da vam kažem koji su najbolji, a koji su najgori ljudi? I kad su mu drugovi rekli da to žele čuti od njega, on je nastavio. Najbolji su oni ljudi čiji je život dug, a dijelo dobro od kojih se čovjek uvijek nada dobru, a siguran je od njihova zla. A najgori su oni čiji je život dug, a dijelo loše, od kojih se ne očekuju nikakva dobra i čovjek nije siguran od njihova zla. Čovjeku je bolje da nauči neko korisno znanje i postupa prema naučenom, nego da čita ovaj svijet kad bi ga imao žrtvo je za onaj svijet. Često se obraćajte srcu, jer srca brzo hrđaju, Budite strogi prema sebi, jer je čovjek sklon u zlu, pa ako ne ukrotite strasti tijela, ono će vas odvesti u najveću propast. Na pitanje šta misli o šefaatu, za uzimanje na sudnjem danu, Hasan je odgovorio. Šefaat je istina, ali uzvišeni Allah kaže, zaželjet će oni da iz vatre iziđu, ali im iz nje neće izlaska biti posjeti ga neko od prisutnih na šta on dodade. Zaista, Džehennem ima svoje stanovnike koji neće iz njega izlaziti, kao što kaže uzvišen. Pritom neko priupita, pa šta će takve uvesti u vatru i izvesti iz nje? Oni su na ovom svijetu počinili grijehe za koje će ih Allah kazniti, pa će ih on opet izvaditi iz vatre zato što su u svom srcu nosili vjerovanje u njega, reče Hasan. Ljudi, čuvajte rodbinske veze i ne kidajte ih, jer Allah Đelešanu kaže I Allaha se bojite s imenom čijim jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno bdi nad vama. Najbolji je džihad da se boriš protiv strasti svojih. Ko ne umre iznenada, oboli iznenada. Zato se bojte Allaha i budite oprezni da vas ne zatekne iznenađenje gospodara vašeg. Allahove Đelešanuhu blagodati su toliko brojne da mu se bez pomoći njegove zahvaliti ne može. A čovjekovi grijesi su toliko brojni da se niko bez Allahove pomoći i oprosta ne može spasiti. Čuo sam Bekra ibn Abdillaha kad je kazao Allah će se smilovati čovjeku koji je bio snažan pa je svoju snagu upotrijebio u pokornost Allahu Đelešanu. Smilovat će se i onom koji je bio nejak pa se grijeha čuvao. Ko laže, čini razvrat. Ako ne bude vjerovao, sigurno će u džehennu. Prenosi se da je Ibn Omer govorio, kada čovjek slaže, melek se udalji od njega koliko je jedna milja da bi izbjegao smrad koji se iz toga pojavio. Smatram da nije laž kad čovjek kaže neistinu želeći dobro svom bratu i u želji da od njega zlo otkloni ili da dvojicu pomiri. Čovječe, mrziš ljude zbog njihove sumnje, a zaboravljaš da je i tebi potrebno čvrsto uvjerenje. Sinđiri u koje će biti okovani stanovnici džehenema neće im biti stavljeni kao omče oko vrata zato što bi onesposobili čuvare njegovih nego zato da ih, kad ih zahvati plamen džehenemski, drže privezane za njegovo dno. Zatim je Hasan zaplakao i rekao, Moj Bože, utječem ti se od džehennemske vatre i lošeg dijela koje vodi u nju. Zabilježeno je da je jedan pobožni vidio usnu svoga druga koga je upitao. Šta je to što si našao? Našli smo ono što smo sebi prije pripremili, a izgubili ono što smo iza sebe ostavili, odgovorio on. Pa sada idite potpuno svjesni i uvjereni. Ljudi su jedni drugima preporučivali ustezanje od ovog svijeta, pa im je Zuhdi rekao. Najveći Zuhd u onog čovjeka čiju strpljivost ne nadlada ono što je zabranjeno, a ono što je dozvoljeno ne nadvlada njegovu zahvalnost. Preneseno mi je da je Ebu Hazim rekao mi ne želimo umrijeti dok se ne pokajimo, a umiremo ne pokajavši se. Ko od vas susretni Allah Đalešanu kao nasilnik koji se nije pokajao, on će ga baciti u džehennem, o, grozno li je to prebivalište. Jedan od učenih i dobrih ljudi je čuo kako ljudi izjavljuju želje svakojake – pa je zatražio da i on želju srca svoga kaže. Kamo sreće da stvoreni nismo ni bili, a kad smo već stvoreni, kamo sreće da nećemo umrijeti. A kad umiremo, kamo sreće da oživljeni ne budemo. A kad ćemo već oživljeni biti, kamo sreće da nećemo odgovarati. Kad ćemo već odgovarati, kamo sreće da ne budemo kažnjeni i da kazna ne bude vječna prije vas su ljudi imali nježnija srca i više strahovaši za svoju vjeru. Međutim, vaša je vjera danas tanja, a srca grublja. Čovjek će napustiti grijeh ako ga on baca u brigu. Kajanje je ključ istinskog pokajanja. Prinuti se za svoje grijehe bolje od nekih dobrih dijela. Istina je teška, pa se za nju odlučuju samo oni koji su sigurni u dobar svršetak, i koji su spoznali. Ako se nagradi nada, bolje je, boji se kazni. Upamtio sam ljude kojima je bilo nuđeno ono što je dozvoljeno, pa su odbili rekavši, ne treba nam jer se plašimo da nas ne pokvari. Ko svoju dušu ne liječi od bolesti grijeha za svog života, vrlo je daleko od toga da bude izliječen, a sasvim blizu žalosti na ovom svijetu kad bi noć provodio u ibadetu i od toga poguren ostao i danju postio toliko da tijelo oslabi, ne bi ti nimalo koristilo ako u duši nisi pobožan bio. Nikako dobrovoljno dijelo nije ravno dobroti koji učiniš roditeljima svojim, pa ni hađ, ni džihad. Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu rekao je, sjećajte se džehennema i da je njegova vatra žestoka, dubina velika, i stubovi od željeza. Seleme ibn Amir pripovijeda, klanjali smo džumu sa Hasanom Basrijem, pa smo se poslije namaza okupili oko njega kad on zaplaka. Pita smo ga zašto plače, a on zaplaka još jače pa reče. A kako ne bih plakao? Kad bi nam se na vrata ove džamije pomolio neko od drugova Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kod nas od Islama ne bi raspoznao ništa osim ovu našu kiblu, kuda se okrećemo u namazu. Oh, oh, prazne su želje svijet uništile, govora ima, ali dijela nema. Znanja ima, ali strpljivosti nema. Vjerovanje postoji, ali nema čvrsta uvjerenja. Šta je to? Vidim ljude, ali ne vidim pameti. Čujem šum, ali ne vidim druga. Ovaj svijet je ušao u vjeru, pa izašao iz nje. Znaju šta je dobro, ali dobro ne rade. Znaju šta je zabranjeno, ali ga čine. Vjera im je samo na jeziku. Upitaš li nekog od njih da li vjeruje da će za dijela polagati račun, on ti odgovori da vjeruje. Kunem se vladarom sudnjeg dana da lažim jer u lijep odgoj i svojstva vjernika spada snaga uz vjeru, odlučnost uz blagost, vjerovanje uz čvrsto uvjerenje, znanje uz blagost, blagost sa znanjem, pamet uz blag postupak, otmjenost u siromaštvu, umjereno vladanje u bogatstvu, samilost prema potištenom, darežljivost na pravo mjestu i pravednost uz istrajnost. Vjernik neće učiniti nasilje, ni onom koga mrzi, niti će se ogriješiti pomažući onog koga voli. On ne ogovara, ponižavajući drugog ne namiguje, ne istražuje tuđe mahane, ne govori u besposlicu, ne zabavlja se i ne igra bez svrhe, ne prenosi tuđe riječi, ne traži ono što nije njegovo, ne poriče istinu, makar se i njega ticalo, ne prelazi granice u isprici, Ne svijeti se kad nekoga nesreća pogodi, niti ga veseli kad neko pogriješi. Vjernik je u namazu ponizan i skrušen i žuri Allahu što prije da padne na seždu. Riječi su njegove pravi lijek, strpljivost je njegova pobožnost, šutnja istinsko razmišljanje, a njegova razmatranje pouka. Druži se sa učenim da bi naučio, među njima šuti da ne bi pogriješio, a kad govori, govori da bi se okoristio. Kada vjernik učini dobro, veseli se, a kad pogriješi, odmah oprost zatraži. Kad ga neko prekori, on opet njegovo zadovoljstvo zatraži. A ako ga neko izgrdi i ipsuje, on se blagim pokaže. Kad mu bude učinjena nepravda, otrpi i pravedno postupi. Samo u Allaha Đelešanu zaštitu traži i od njega pomoć mora. Vjernik je među ljudima dostojanstven, a u osam je Allahu zahvalan. Zadovoljan je na fakom koja mu je data. Stalno zahvaljuje na udobnosti i otrpi u muci. Ako se nađe u društvu onih koji su Allaha zaboravili, on se Allaha sjeća. A kad je u društvu onih koji se sjećaju Allaha, traži oprost za svoje grijehe. Eto, takvi su bili drugovi Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem za čitavog svog života. Takvi su bili i vaši dobri preci. Vaše stanje se promijenilo zato što ste vi svoj postupak prema Allahu Đeleša Nuhub izmijenili. Zatim je Hasan proučio. Allah neće izmijeniti jedan narod dok taj narod sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti, osim njega nema mu zaštiti. Kur'an, sura 13, ajet 11. I na kraju je dodao. Naš stvoritelj i gospodar, ukaži milo svoju našem vođi Muhammedu i njegovom plemenitom rodu, njegovim ashabima i svim vjernicima. A nas podari kao što si podario iskrene robove i pobožne miljenike, ti si svemoćan i pomagač si u dobru. Dovoljan nam je Allah, divan je on gospodar, Hvala Allahu, stvoritelju i gospodaru svih svjetova. Čujem šum, prijatelja ne vidim. El Hasan, El Basri.